вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці свае ўласныя палітычныя анекдоты з'явіліся ў беларусі на працягу апошніх дзесяці гадоў пасля рэстаўрацыі савецкіх парадкаў і дзякуючы гэтай самай рэстаўрацыі Памятаеце, колькі было палітычных показак у ССР, але уласна беларускіх бадай не ўспомніце. Цяпер жа той колішні савецкі саюз скукожыўся да памераў Рэспублікі Беларусь і разам з аўтарытарнай уладай прыйшлі ў наша жыццё і новыя анекдоты. Ужо не пра Леаніда Ліча і Чапаева, а пра Лукашэнку і памяркоўнага беларуса. Усё ў адпаведнасці з новымі рэаліямі толькі што сама прычына з'яўлення палітычных показак засталася ранейшай. Ранейшы застаўся і лад жыцця гэтага жанру гарадскога фальклору калі ў нашых былых сацыялістычных суседзяў палітычны анекдот даўно гучыць у тэлевізары на сцэне кабарэ і друкуецца ў газетах, Дык у нас ён, як гэта было і ў савецкім саюзе, перадаецца з вуснаў у вусны нелегальна. Бо як у савецкім саюзе быў крымінальны артыкул за антысаветчыну, у нас ёсць крымінальны артыкул за абразу гонару прэзідэнта. І як і тады пад той артыкул можна было б падагнаць усё што заўгодна так і цяпер пад гэты Тым не менш анекдоты жывуць і плодзяцца прычым народжаныя дзякуючы рэстаўрацыі савецкіх парадкаў яны не становяцца савецкімі ці антысавецкімі у незалежнай беларусі яны сталі проста беларускімі бо пра ганку кулямётчыцу ці дзедушку Леніна цяпер не кожны і зразумее. На змену тым савецкім героям прыйшлі героі і антураж незалежнай Беларусі. Затое рызыка заляцець, расказваючы смешную показку пра першага прэзідэнта тая самая. іншы раз пачуеш, што за гэтыя 10 гадоў аўтарытарызму беларусы сталі сапраўднай нацыяй. Парадаксальная выснова калі улічыць, што якраз за гэты час зніклі беларускія школы, роднае слова амаль не прысутнічае ані ў вуснах улады, ані ў вуснах апазіцыі, перайшлі на расійскую мову амаль усе газеты, а цяпер вось і традыцыйна беларускія тэатры пачынаюць ставіць п'есы на другой, а насамрэч першай і адзінай дзяржаўнай мове. Пры гэтым усім словы пра сапраўдную нацыю гучаць як яшчэ адзін беларускі анекдот. Радыёвабода вострая брама. У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня. Добры анекдот звычайна тлумачыць нам наше жыццё і нас самых лепей, чым самы глыбокі аналітычны артыкул. Таму зміцер бартосік у сваім сённяшнім сюжэце вырашыў не столькі аналізаваць показкі, колькі пераказваць іх як кажуць пра анекдоты калі трэба тлумачыць дык не трэба тлумачыць хочаце свежы беларускі анекдот Гэтая фраза ўжо гадоў 10, як увайшла ў штодзённае жыццё. Показкі пра розныя рысы нацыянальнага характару беларуса, а таксама пра сваё беларускае начальство і беларускі лёс сталі неад'емнай часткай сяброўскіх сустрэчаў. Пераменаў у жыцці не відаць, Затое показак нібы з рога ўсяго многа. Такім чынам, хочаце свежы беларускі анекдот. спіць лукашенко і тут да яго залітае анёл пабудзіў прэзідэнта і кажа ну што дагуляўся думаў з неба нябачныя ўсе твае геройствы все мы бачым усё ведаем ведаем где захаренко і ганчар і што творыцца з незалежнай прэсай у якім стане мова продкаў адным словам кірдык табе збірайся гад на страшны суд а Чаго чаго здзівіўся лука, тут жа выклікаў ахову, ну прыбеглі амбалы і так уламілі таму анёлу, што той ледзь паспеў вылецець. Вяртаецца анёл да бога, крыло паламанае, фінгал пад вокам, ныркі баляць. Ну што пытаецца Бог, ці быў ты ў яго? А ты што сам не бачыш, ледзь крылы ў валок, адказвае анёл. Ой халера ўразіўся Бог, а пасля дадаў. Я спадзяюся, ты яму не сказаў, хто цябе пасылаў. Thank you першы беларускі анекдот я пачуў у жніўні 1991 у аўтобусе які вёз з гомеля ў менск групу грамадзян што жадалі прыняць удзел у мітынгу на плошчы Леніна у падтрымку дэпутатаў што не прызналі гкчп дарога пралятала ў размовах пра нашую блізкую і фантастычную будучыню а таксама ў пераказванні анекдотаў Там я і пачуў геніяльную беларускую показку ўсіх часоў, пра цвік, на які па чарзе сядалі маскаль, хахол ды бульбаш. З якім захапленнем і рогатам была сустрэтая фраза, а можа так і трэба. Смяяліся мы тады, як мне здаецца, ужо не з саміх сябе, бо той цярплівы, сціплы і сарамяжлівы беларусік для ўсіх пасажыраў таго незвычайнага рэйсу быў персонажам выкапнёвым. Мы до кан канца не далі сабе рады зразумець всю глыбіню таго анекдота. Мужик з цвіком аказаўся значна хітрэйшым за нас сённяшніх, а можа і заўтрашніх. Пройдзе зусім няшмат часу і той персанаж нас усіх пасадзіць на свой цвік. А ці былі ўласна беларускія анекдоты за савецкімі часамі? Па адказ я звярнуўся да пісьменніка Валенціна Тараса. Не ты знаеш, што я асабіста не памятаю, што менавіта быў беларускі анекдот. Да беларускай рэчаіснасці прывязаны я такіх анекдотаў не памятаю. Хаця анекдотаў 60-х гадоў кароткіх і дасціпных я памятаю шмат так каб былі менавіта беларускія не памятаю а калі яны пачалі з'яўляцца на вашу думку а мне здаецца яны пачалі з'яўляцца недзе вот пасля рэферэндума девяносто шестого года вот калі сталі паяўляцца анекдоты кшталту калі беларус пытаецца што вот вешаць будуць да прысудзілі да павешання дык каб вяроўку сваю прыносіць ці не ці казённую дадуць Ну, мне здаецца это вот недзе сярэдзіна лукашонкаўскага тэрміну калі найбольш яскрава так высветлілася наша нацыянальная рыса а пра што гэта сведчыць калі людзі пачынаюць смяяться з саміх сябе гэта сведчанне таго што яны пачынаюць здаравець ва ўсякім разе што ў іх э, прачынаецца нешта вельмі і вельмі чалавечае таму што здольнасць пакпіць сябе самога Гэта дадзена толькі здаровай асобе, здароваму народу, здаровай нацыі. І тое, што пачалі з'яўляцца анекдоты, менавіта калі персанаж беларус, гэта сведчыць на маю думку, што мы пачалі выздараўліваць звяртаннем бсср-ўскіх сімбаляў русіфікацыі савецкіх парадкаў новай бсср тым не менш не атрымалася а своеасаблівай лякмусавай паперкай на жывучасць нацыі выступіў такі несур'ёзны жанр як анекдот а 1945 год урок у вясковай школе. Настаўніца пытаецца ў дзетак, чым яны займаліся падчас вайны. Вось ты, марылька, ты чым займалася. Я перавязвала параненых чырвонаармейцаў, адказвае дзяўчынка. Ах, якая ты малайчына, кажа настаўніца. І што табе казалі чырвонаармейцы? Дякуй казалі. А ты пятрусь, што рабіў, а я варыў кашу партызанам. Ой, які ты хорошы хлопчык пятрусь і што табе казалі партызаны казалі дзякуй вялікі Ну а ты вовачка ты чым займаўся А я Ніна Васильевна падаваў снарады артылерыстам Ну вовачка ты у нас самы герой Што ж табе казалі артылерысты Данкейшон вальдемах данкейшон! Ну На сваё прыніжэнне Беларусь раптам адгукнулася безліччу показак. Адправіўшыся ад перажытай ганьбы 95 -го году, беларусу захацелася пасмяяцца, найперш з самога сябе. Прыходзіць сын са школы і кажа бацьку: « Тата, я сёння атрымаў пяцёрку па расейскай літаратуры. Маладзец, сынок, кажа бацька. Гэта таму, што ты беларус, прадстаўнік вялікай нацыі. Хто ім даў літаратуру, беларусы, семеон полацкі, дастаеўскі, твардоўскі. Так і трымай далей сынок. На наступны дзень сын ізноў з прыемнай навіной. Тата, я сёння атрымаў пяцёрку па геаметрыі. Всё слушна, сынок, падбадзёрвае бацька. Хто такая кавалеўская, беларуска, хто такі лабачеўскі, беларус, будь іх дастойны. На третий день сын приходит озадачены. Тата, каже ён, были мы сёння ў басейне на уроку фізкультуры. Дык ва ўсіх хлопчыкаў такія маленькія пісюлькі, а ў мяне такая здаравенная. Гэта таму, што я беларус, прадстаўнік вялікай нацыі. Не сынок, уздыхнуў бацька. Гэта не таму, што ты беларус. Гэта таму, што табе 20 гадоў, а ты ўсё яшчэ ў восьмай клясе. перакананы што не бывае анекдотаў пошлых і цнатлівых бываюць анекдоты смешныя і нясмешныя але асаблівасць беларускага анекдота ў тым што ў ім няма грубай непрыкрытай пахапшчыны хоць тая самая іронія можа зыходзіць да самай скрайняй рысы злавіў беларус залатую рыбку Адпусці мяне чалавеча, кажа рыбка а я твае тры жаданні запаветныя выканаю. Падумаў беларус. А можаш, кажа ён рыбцы, мне нос зрабіць вялікім, вялікім, як хобат у слона. Здзівілася рыбка, але выканала першае жаданне. А можаш мне вушы зрабіць такія агромністыя, як у чабурашкі. І гэтую просьбу выканала рыбка. Ну, на трэцяе зрабі мне рыбка рогі, як у казла доўгія. І гэтае жаданне б здзейсніла рыбка адпусціў яе беларус, а сам над вадою любуецца сваім новым абліччам. І тут ізноў рыбка вяртаецца. Не магу кажа супакоіцца, раздзірае мяне цікаўнасць. Чаму ты не папрасіў грошай многа, машыну новую, ці дом які, жонку, кіназорку ці кар'еру ўдалую. Адарваўся беларус ад свайго адлюстравання і пасля доўгай паўзы кажа: « А што, хіба можна было? Thank you каралём жанру у беларусі стаўся палітычны анекдот про пачатак гэтага жанру у нашай краіне я попрасіў узгадаць станислава шушкевича ляцім мы з ельцыным у самалёце і ельцын пытаецца у мне нот ну калі самолет разоб'ецца где больш будуць сумаваць у россии ці ў беларусі <laughs> ну, я адказываю э, на украіне а адразу пасля віскулёў гэта быў вельмі дасціпны анекдот маўляў сумаваць найболей будуць украінцы бо ў самалёце не было трэцяга белавескага зубра краўчука але сёння гэтую показку бадай ужо трэба тлумачыць радыёвабода вострая брама У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня. Няма нічога дзіўнага ў тым, што галоўным персанажам беларускага анекдота стаў першы прэзідэнт. Ранейшыя кіраўнікі на такую ролю не надаваліся. Таму шаноўныя Васіль Іванович Шцірліц і Вовачка вітайце да сябе папаўненне. Аднойчы прэзідэнт Беларусі навучыўся гуляць у хакей. Па ўсёй краіне пачалі з'яўляцца лядовыя палацы. Пазней Александр Лукашенко з'ездзіў на вакацыі ў Аўстрію, дзе навучыўся катацца на горных лыжах. Адразу пасля гэтага ў Беларусі пачалі будавацца гарналыжныя комплексы. Зараз Александр Лукашенко будуе бібліятэку. якія толькі пачуцці не выклікаў лукашенко у нас ад мілага пацвельвання над ягонай расейскай моваю у анекдоце пра мінутачку да мараў вярнуць яго назад у саўгас у покасцы пра дажынкі а ад здзекаў з ягонай маніі велічы як у анекдоце пра сустрэчу з господам Богом да жадання яму смерти Прычым што цікава смерць у тых анекдотах выглядае таксама анекдатычна словы каб ты здох гучаць без нянавісці а Едзе неяк лукашенко. Нечакана на дарогу выбегае свіння. Кіроўца спрабуе ўхіліцца, але не атрымоўваецца і машына збівае віпрука. Непадалёк вёска лукашенко і кажа кіроўцу. Свіня відаць з той вёскі, А я як народны прэзідэнт не магу збегчы з месца. Схадзі ў вёску ды попрасі прабачэння за тое, што свінню забілі і да ім вось гэтыя 100 баксаў. У іх акрамя гэтай свінні мусіць нічога больше няма, Пайшоў кіроўца, міная гадзіна, дзве, тры, сонца сядае, а кіроўцы ўсё няма. Узрушаны Лукашенко ўжо збіраецца ісці па яго ў вёску, але тут бачыць, што той ідзе. П'яны як цэп. Лукашенко кідаецца да яго. Ах ты скаціна, где ты быў сволач, Я ж табе сказаў аддаць і ўсё прабачыць александр рыгоровович я толькі зайшоў у вёску толькі сказаў я кіроўца лукашэнкі я забіў гэтую свінню і тут мне як пачалі наліваць як пачалі наліваць а калекцыя анекдотаў пра лукашэнку расце нават напрошваецца парадаксальная выснова пакуль ён будзе цікавы народу як персанаж датуль ён і будзе галоўным беларускім начальнікам ці не тут дарэчы схаваная для ўсіх нас подказка канкурент лукашэнкі абавязкова будзе чалавекам анекдота генічным сачыце спадары за народнай творчасцю асабліва за яе самым несур'ёзным жанрам. Добры анекдот ён заўсёды кароткі, як адказ на самае патаемнае пытанне. Радыёвабода, вострая брама. У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня. завершым сённяшнюю перадачу рэфлексіямі яшчэ аднаго знаўцы анекдотаў і майстра іх распавядаць аднаго з найбольш прыкметных аўтараў і выканаўцаў сучаснай беларускай песні александра памідорова у большасць анекдотаў пра беларусоў яны сведчаць пра такую рысу беларускага характара як мягка кажучы памяркоўнасць ну напрыклад павісеў павісеў спачатку душнавато было і прызвычаюся альбо сеў на цвік ой ба можа так і трэба такі быў анекдот пра то як беларус ловіць залатую рыбку выловил, золотая рыбка ему починая енжить. Ой, отпусти меня, отпусти, три желания твоих исполню, там все, что хочешь. А он ее берет так за хвост и головой об камень. <laughs> И у ведро. Вудить, значит, долей. Зловил еще одна золотая рыбка. И она каже, ой, не губи меня, добрый молодец, я там тебе там шесть желаний твоих исполню, там все, что я ей снова об камень. Ой, и у ведро и надалее будет. Третью выводил. Слушай, ну давай, может, договоримся. Ну, а он э, э из ног бере за хвост. И она еще поспевая крикнуть, за что? И э, он говорит, ай, не треба со мной размовлять по-москальскому. калі чытаеш гістарычныя кронікі і параўноўваеш іх з тым, што мы маем зараз, это таксама анекдот. Я памятаю, калі ў дзяцінстве была такая дразнілка трустру з беларусных, за яе можна было вельмі моцна палучыць папысе. Такія самыя анекдоты нават пра гэты самы працвік у Еўропе распавядаюць пра бельгійцаў падобныя анекдоты ёсць пра ірландцаў адзін і той же анекдот толькі замест беларуса выступае ірландец от той же польша распавядаюць пра пазнанчыкаў калі вызвалялі ўжо польшу это які 44 год выклікалі каменданта познані каб ён там за што склаў свае паўнамоствы і там яго на допуце дык што ж что ж вы калі там паўстанне было там у варшаве у кракаве что ж вы не что ж вы так маўчалі усе дык немцы не дазвалялі нам схапілі немцы партызаны і кажуць давай дзе твоя партызанская база распавядае ён кажа Ні, хоч режте мене, фашистські сволочі, нічого вам не скажу. Вони кажуть, ага, а корову ми тобі дадім. Ну, палову хати. Чому нам хату? Ну, землі дають. А, ну так Ну ладно, там і там значит, це знаходиться база. І значить, він сидить на приступку Солтосової хати, їсть нейкий борщ, ведуть ягоних э, сибручков партизанов. І на мимо його проходять усе. І значить, опошній іде старшиня отраду, і так йому гэты борщ Пух, плюнув. І він так, Микола, ти що, покривчився? В Советском Союзе были популярны анекдоты про предметы быта, там, про дефицит. Зараз это нема, але все равно есть темы для некого веселья. По-российску кажучи, изощреннее – у нас такія анекдоты становяцца. Напрыклад, як пра прэзідэнта анекдоты у нас ёсць хорошыя. Але я так гляджу па іх развіццю, што яны хутчэй за ўсё добра там адсоткаў 30, калі не 50 яны запускаюцца да нас з рассеі ўсё ж такі. Больш такія анекдоты становяцца з выкрутасамі. Ну якое жыццё? ніколі ніколі не будзем мы смяяться з таго що смяюцца тыя ж самыя амерыканцы каб мы смяяліся з таго што смяюцца англічане такі кшталт гумару канешне нам яшчэ подрасцелі гэта ну калі казаць пра добрыя прыклады але з таго що смяюцца немцы ці амерыканцы мы ніколі смяяться не будзем тому что у нас інтэлектуальны ўзровень <laughs> значна вышэйшы мы не глядзім на нейкія бытовыя дробязі глядзім заўсёды у карані праблемы і калі з каранёў нішчыцца гэтая праблема смехам, дык не ўсё так блага ў нашым жыцці.